та ідеологічні, друге спеціально юридичні, регулятивні та охоронні. Юридична відповідальність вид соціальної відповідальності, пов'язаний з можливістю застосування примусової сили держави стосовно суб'єкта, котрий необхідним чином не виконує вимог правових норм. Юридична відповідальність розглядається у двох аспектах. Перша позитивна, перспективна юридична відповідальність розглядається як обов'язок суб'єктів права поводити себе у відповідності з вимогами норм права, тобто здійснювати позитивні, корисні вчинки, що реалізуються у регулятивних правовідносинах друге негативна, ретроспективна, юридична відповідальність розглядається як піддання суб'єкта винного у скоєнні правопорушення відповідним небажаним для нього санкціям, що реалізується в охоронних правовідносинах. Дивись види юридичної відповідальності.